Bai, ba, orduan eh, lehen da likot, uh, eh, justizia frantzesak ukatu du, ebroa bat, e, tortura peko deklarazioetan uh, onarritua. Orduan berri uh, diziki hona da. orduan e, tortura den aurkako burroka orokorean, orratx handia da, naiz eta iratxe den kasuan, uh, gaur egun uh, ateratzen ateratzen alden eh, ondorio bakarra da, laugarren euro agindu hori ukatua izan dela. Momentuz, erabaki horrek ez du de facto zalantzain jartzen onartu dako eh, iruak.